İyi akşamlar. Bir zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım Müziği programında daha birlikteyiz. Ee, bu yine bir özel derleme program. Ee, bildiğiniz gibi e, zamanlar değişirkeni en başından beri kronolojik bir sırayla yapıyoruz. Fakat kronolojik sıranın içine sığmayacak bir takım derleme fikirlerimiz de olduğu için e, ara sıra özel programları bu kronolojik sıradan saparak e, ayrıca e, huzurlarınıza getiriyoruz. E, bugünkü özel derlememizin e, teması e, Dylan'a ilham vermiş ve e, Dylan'ı etkilemiş e, aynı zamanda Dylan'dan da etkilenmiş müzisyenler. E, bu özel programlarda hep yapmaya çalıştığımız gibi e, Bob Dylan'ın da sesini e, duyurmak istiyoruz. E, bugünkü 9 şarkılık listemizde e, Bob Dylan'ın Emily Harris ile düet yaptığı bir şarkı ve e, The Band ile birlikte e, icra ettiği bir başka e, şarkının yanı sıra kendi başına e, icra ettiği Kind Hearted Woman Blues da var. Fakat onun yanı sıra sizlere Robert Johnson'ı, Mississippi John Hurt'ü, Blind Willie McTelly yani e, Amerikan blues geleneğinin en emektar e, müzisyenlerini, Woody Guthrie'yi, Elvis Presley'yi ve Little Richard'ı e, da dinleteceğiz. E, ben e, telefonla e, bağlanmaktayım yine. E, herkese öncelikle bir merhaba diyeyim. Ben Güven Güzeldere, stüdyodaki e, arkadaşlarım e, Altı Güzeldere ve Mahir Ilgaz. E, onlar da bir merhaba diye dedikleri zaman programa başlıyor olacağız. Demeyelim başlamasın program. <laughs> merhaba. evet, merhaba. Birinci seçtiğimiz şarkı Bob Dylan'ın e, Emmylou Harris'le e, düet e, yaptığı My Blue Eyed Jane. E, Harris yaklaşık e, Dylan'la aynı e, jenerasyondan, aynı nesilden e, folk ve country e, rock e, tarzı şarkılar söyleyen bazen alternative country denilen kategorinin de içinde yer alan çok bilinen, çok tanınan bir müzisyen. şimdiye kadar 13 tane Grammy ödülü var. Başka e, pek çok ödülü de var. E, birlikte diyet yaparak e, sahne aldığı e, pek çok önemli müzisyen olduğunu da söyleyelim. Bob Dylan bu anlamda e, tek değil. E, John Denver'dan Linda Ronstadt'a, Dolly Parton'a, Roy Orbison'a e, hatta belki biraz daha yelpazeyi genişletirsek e, Mark e, Knopfler'a, Steve Earle, e, kadar e, uzanan bir yelpazede pek çok müzisyenle işbirliği e, yapmışlığı var. Bu şarkı hakkında bir iki bir şey söylemek isterseniz e, Mahir Altın sözü size bırakayım ki ona e, şarkıya geçelim. Şimdi bu e, günkü listemizde aslında ilginç bir kronoloji izledik. E, çalacağımız müzisyenleri gerçek tarih içindeki e, ortaya çıkış sıralarına göre dizmedik ama Bob Dylan'ın hayatında Dylan'ı ne zaman etkiledikleri veya ne zaman ondan etkilendikleriyle ilgili olarak bir sıralama yaptık. Ee, dolayısıyla ilk çalacağımız parça Dylan'ın ufaklığını anlattığı en azından e, verdiği mülakatlardaki bunların gerçekliği her zaman e, tartışmalı ama dışarı verdiği imajda en azından e, kendi ufaklık yıllarında çocukluk yıllarında sık sık karşısına çıkan işte ilk etkileyen isimlerden biri olarak sık sık sunduğu Jimmy Rogers e, meşhur country şarkıcısı ve country'nin babası olarak bilinen Jimmy Rogers'in bestesi My Blue Eyed Jane. E, Jimmy Rogers ilginç bir tip yani e, çok erken yaşta 36 yaşında e, 36 yaşına gelmeden hatta e, ölmüş e, tüberküloz bağlantılı bir ölüm var. E, ve hayatta olduğu yıllarda Amerika'da e, kuzeydeki pop sanatçılarının popülaritesine yaklaşır e, bir kırsal e, ses olarak da belki bir ilki başarmış. E, en azından müzik endüstrisinin 20. yüzyılın başlarında hatta Büyük Depresyon yıllarında Jimmy Rodgers'ın tek başına müzik endüstrisini hayat, hayatta tuttuğu falan söyleniyor plak satışlarıyla. Çok popülermiş. Tip olarak da ilginç bir tip. Bakın şeye benziyor Laurel ve Hardy'nin Laurel'ine benziyor öyle. Bu, buhran yılları. Buhran yılları. Evet. Evet aslında Rodgers üstüne daha çok konuşabiliriz. Belki ileriki programlarda da döneriz. Hatta belki bir Jimmy Rodgers özel programı bile yapılır yani öyle bir adam ama Hı. şimdilik en azından e, Bob Dylan ve Emily Harris'ten e, düet parça My Blue Eyed Jane Jimmy Rodgers bestesine kulak verelim. sweetest girl in the world is my blue-eyed Jane. We fell in love like turtle doves while the moon was shining down. I asked her then, I asked her when the wedding bells would ring. She said, "Oh dear, that seems so queer that this could." And now that song. bir Jimmy Rogers bestesi dinledik. Ee, Bob Dylan ve Emily Harris'tan. E, Emily Harris e, güveninde biraz önce söylediği gibi e, kariyeri içinde 13 Grammy e, ödülü bulunan önemli bir Amerikalı şarkı yazarı ve şarkıcı. Bob Dylan'dan 6 yaş küçük. Bob Dylan 1941 doğumludur. Emily Harris 2 e, Nisan 1947 doğumlu. Bob Dylan'dan da 6 kat güzel aynı zamanda. Sanıyorum ki 36 desen de yanlış olmaz ama 6'yı herkes kabul Neyse. edebilir rahatlıkla. Peki sırada ne var şimdi? Sırada? Ee, sırada e, ilginç bir müzisyen var Little Richard rock yolcu aynı zamanda rhythm blues, gospel, soul e, tarzı e, müzikleriyle de biliniyor. E, pek çok aslında müzisyene ilham vermiş e, ilginç bir karakter. E, belki en çok e, tanınan, en çok tutmuş olan şarkısı 1955'te yapmış olduğu Tutti Frutti. E, Rolling Stone dergisine göre e, en çok e, bütün müzisyenlere ilham vermiş rock şarkısı olarak rock tarihinde yerini almış vaziyette. E, Little Richard'dan True Fine Mama'yı dinleyeceğiz. E, Dylan üstünde e, etkisi olmuş bir müzisyen. E, detaylar Mahir galiba sende yine. Parçayı dinleyelim ondan sonra biraz Little Richard üstüne de konuşuruz. Müzik Ee, Little Richard'dan dedik True Fine Mama. Çok güzel bir parça. Aslında bir e, 12 bar blues tabir edilen türde bir parça e, ama işte biraz pop soslu falan. Little Richard'ın kendisi de zaten çok ilginç bir karakter. E, kendisi biseksüel. seksüel e, hayatının bir döneminde işte tekrar e, İsa'yı bulma falan gibi bir e, anlar yaşıyor. İşte sahne kıyafetleri ilginç böyle adamın gayet e, provokatif kıyafetlerle sahne alıyor vesaire. Genel olarak şurada bırakayım. Çok ilginç bir hayatı var. Yani merak eden e, kendisini girsin arasın. Ee, ve Dylan'ı da burada çalışın dediğimiz ikinci parça olarak çalışın dediğimiz Dylan'ın e, ergenlik yıllarında e, çok büyük hayranlık duyduğu bir sanatçı olması hatta e, şeyde e, lise günlük müydü neydi yıllık Heh, nereden çıktı? Yıllık. ne korkunç bir müessesedir o da ya. Böyle korkunç sivilceli resimlerimizi koyup ondan sonra altına sus, ileride sus. utanacağımız. <laughs> Neyse işte lise yılında Dylan'ın şey yazıyormuş. E, hayattaki amacı olarak Little Richard'a katılmak. E, o yüzden bunu da çalmış olduk. İyi de yaptık bence. Evet, Little Richard 60 yıla yakın bir süre boyunca e, popüler müzikte ve kültürde etkili olmuş bir isim. E, o kadar ki soul ve funk müziklerinin doğuşunda ya da biçimlenmesinde e, kendisinin çok önemli e, rolü olduğu söyleniliyor. Aynı zamanda rock müzikten e, hip hop müziğe, rhythm and blues'a kadar pek çok e, nesillerce e, Amerikalı popüler müzisyeni de etkilemiş. E, Bob Dylan da bunun istisnası değil. Belki Dylan'ın ilk dört albümü, ilk üç albümüdeki e, ciddi ağırbaşlı e, vatandaşlık haklarını arayan e, solcu dilin imajına baktığımız zaman orada çok görmüyoruz ama e, daha sonra elektrikli aletleri devreye soktuğu zaman e, Little Richard'dan almış olduğu ilham ilhamın dünyasına geri dönüyor diyebilir miyiz böyle? Bence deriz. Dedik gitti. Peki. Sırada ne var Güven abi? Ee, şimdi aslında e, sahnelerde rock'n'roll söyleyerek bir yandan da bir tür e, cinsel imge olarak beliren e, şarkıcılar arasında e, belki Little Richard kadar ilginç olmasa da yine de renkli bir e, sima e, Elvis Presley e, rock'n'roll'un e, kralı fakat e, Elvis Presley'in de e, Bob Dylan'ın hayatında e, bir yeri var kendisi de ayrıca Bob Dylan şarkıları söyleyecek kadar her ne kadar bir kuşak daha yaşlı olsa da Bob Dylan'dan e, yollarını kesiştirmiş vaziyette. Ama Presley'e gelmeden önce e, bu e, Bodrum e, kayıtları e, denilen basement tapes içinde yer alan e, Dylan'ın The Band isimli e, Kanada e, orijinli e, Amerikana e, tarihçesinde de yeri olan bir e, grupla birlikte e, icra etmiş olduğu bir başka şarkıyı dinleyeceğiz önce. Lo and Behold e, diye. E, Bob Dylan'la e, The Band'in yolları ne şekilde kesişiyor? E, biraz bunu anlatalım mı? Epey uzun sürer ama tabii ki. <laughs> e, kısaca. Yani, yani kısaca benim hatırladığım kadarıyla hazırlıksız geldim bu konuda. Soru beklemediğim yerden geldi ama The Hawks isimli bir grup The Bands'in e, büyük çoğunluğu eskiden. E, Dylan bunları e, kendi grubu olarak önce e, kendi e, canlı performans grubu olarak e, alıyor. İşte daha sonra adlarını The Band olarak değiştiriyorlar. Robbie Robertson öncülüğündeki, öncülüğündeki bu grup. E, e, uzun yıllarda e, beraber müzik icra ediyorlar. İşte bu Basement Tapes falan döneminde de işte Bob Dylan'ın nispeten daha az aktif olduğu e, dönemlerde adamın evinin e, hakikaten de Bodrum katında yapılan kayıtlar. The Band daha sonra kendi başına da tabii e, Amerikana içinde çok önemli bir yere sahip olacak. İki tane özellikle e, çok ciddi e, yankı yapan albüm e, çıkartıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 80 yılında da e, çok meşhur bir konserle e, veda ediyor e, sahnelere. E, o konserde de Dylan'ın bir performansı var. Sürpriz ve son derece beğenilen bir performansı var. Birçok diğer e, ünlü sanatçıyla birlikte. Evet Dylan tarafından 1965 senesinde e, işe alınan diyelim e, birlikte turneye çıkmak üzere e, 1966'da birlikte bir dünya turnesi yaptıkları, e, daha sonra da epey yıllar birlikte çalıştıkları bir e, grup. E, kendi e, müzikal kariyerlerinin yanı sıra e, şimdi bu Basement Tapes e, kayıtlarından dinliyoruz. Bob Dylan ve The Band Lo and Behold. Müzik I pulled out for San Antone, I never felt so good. My woman said she'd meet me there, and of course I knew she would. The coach man, he hit me for my hook, and, and he asked me my name. I'll give it to him right away, and I hung my head in shame. Lo and behold, lo and behold, looking for my lone behold. Get me out of here, my dear man. I come into Pittsburgh. It's 6:30 flat. I find myself a, a vacant seat, and I put down my hat. What's the matter, Molly dear? What's the matter with your mom? What's it to you, Moby Dick? This is Chicken Town. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, getting me out of here, my dear man. I bought myself I herd of moose. One day she could call her own. she came out the very next day to see where they had flown. Now I'm going down to Tennessee. Get me a truck or something. I'm gonna save my money and rip it up. Lo and behold, lo and behold, looking for my lo and behold, getting me out of here, my dear man. I come in on a fast wheel, and boys, I sure was slick. I come in like a ton of bricks, laid a few tricks on them. Going back to Pittsburgh, count up to 30. Round that horn and ride that herd, gonna thread up. Lo and behold, lo and behold. looking for my lone people. Getting me out of here, my dear man. Evet Bob Dylan'ın The Band'le beraber icra ettiği e, Basement Tapes kayıtlarından Lo and Behold'u dinledik. Neden dinledik? Çünkü dinlemeden önce biraz e, The Band parantezi açmıştık ama aslında Elvis'e geliyorduk. Elvis Presley'e ve bu parçada da e, Dylan'ı özellikle ilk gençlik yıllarında en fazla etkileyen e, müzisyenlerden bir tanesi. O dönemki birçok, o nesildeki birçok sanatçı gibi. E, Dylan etkilenmiş. Elvis Presley'e bir atıf vardı. E, Presley bir e, güneyli yoksul bir ailenin çocuğu. İşte ufak yaşta... E, Tennessee'ye e, göçüp orada e, kamyon şoförlüğü yapıyor. O kamyon şoförlüğü meselesine de Lo and Behold parçasında Tennessee'ye gittim kendime kamyon buldum vesaire gibi sözler var. Dolayısıyla bir Elvis göndermesi var o yüzden çaldık. Ee, şimdi buradan da sanıyorum bir Elvis parçasına geçiş yapacağız. Aslında Elvis parçası değil Elvis tarafından seslendirilen bir Dylan parçasına. Evet Elvis Aaron Presley e, herhalde 20. yüzyılın en önemli kültür ikonlarından birisi sayılabilir. Rock'n'roll'un kralı hatta kısa söylenişiyle kral, the king, e, king of rock'n'roll. E, 1935 doğumlu, 1977'de e, hayatını kaybediyor. Aslında hep de bir şey efsanesi vardı değil mi? Şehir efsanesi. Ölmedi. E- Elvis Presley ölmemiş işte şurada şöyle bir şey yapıyormuş. Efsane lafına çok içerledim ben geçen gördüm Elvis'i. <laughs> E, bunu bilare. Bir de şey vardır bu işin tabii kötü esprisi ama bir de e, Elvis taklitçiliği diye bir meslek oluşmasına yol açmış biridir. Bayağı ciddi ciddi dünyada Elvis taklitçisi olarak hayatını kazanan ciddi sayıda insan mevcut. Eh, Özellikle İngilizce konuşan ülkelerde. Her, herhalde bunu çok ağırlıklı olarak Amerika'ya hatta Las Vegas'a filan sınırlayabiliriz belki. Ya İngiltere'de bile var. Hatta bildiğim kadarıyla bir dönem Elvis taklit yarışmaları vardı böyle bayağı e, ciddi. Bu arada daha biz e, çalma listemizin yarısına gelemedik ama zamanın çoğunu tükettik. Biraz hızlansak mı? Peki hızlanalım ve şey müziğe kulak verelim isterseniz. Peki. E, Elvis Presley'den Tomorrow is a Long Time gelecek. Bu aslında dediğimiz gibi bir Dylan parçası ve Dylan'a göre de kendi müzikal kariyerinin en tepe noktalarından bir tanesi Elvis'in bu parçayı seslendirmesi oluyor. Şimdi dinleyelim. If today was not Endless highway. If tonight was not an endless trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to me at all. Yes, and only if my own true love was waiting. Elvis Presley'den dinledik. Tomorrow is a long time. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Ee, özel bir derleme program sunuyoruz ve e, Dylan'ı etkilemiş ve Dylan'dan etkilenmiş e, müzisyenlerden bir seçmeyle karşınızdayız. E, programın e, kalanında e, daha eskilere gidiyor olacağız. Woody Guthrie ve Robert Johnson 1910'larda doğmuş insanlar. Blind Willie McTell ve Mississippi John Hurt de bu Amerikan blues tarzının emektar müzisyenleri 19. yüzyıl doğumlu 1800'lerin sonunda. Dolayısıyla daha eski etkilere doğru yol alıyoruz bu programda sıkça andığımız e, bir müzisyen ve Dylan'ın hayatında belki en büyük etkiyi yaratmış olan müzisyen Woody Guthrie. E, Woody Guthrie ile nasıl tanıştığı, hastanede onu New York'ta ziyaret ettiği, e, Woody Guthrie hakkında e, nasıl bir şarkı yazdığı bütün bunların e, hikayesini e, defalarca e, programda anlattık. Hikaye ee, derken aslında e, kısmen de Bob Dylan tarafından hikaye edilmiş hallerini çünkü e, neresi gerçek neresi e, Bob Dylan'ın hayal gücünden kaynaklanıyor orada da biraz soru işareti olduğu düşünülebilir galiba. E, evet elbette özellikle Bob Dylan anlattığı her şeyin e, içinde kısmen gerçek kısmen hayal ürünü e, ögeler bulundurduğu düşünülürse böyle oldu kesin. Bir yandan da tabii Woody Guthrie'yi de tanıyan başka insanların dilinden, Ramblin' Jack Elliott'tan, e, başka müzisyenlerden de e, duyduğumuz, öğrendiğimiz şekilde biz de bu hikayeyi aktarmaya çalıştık. E, bugün Woody Guthrie'den So Long It's Been Good To Know You'yu e, çalacağız. E, niye bu şarkıyı seçtik? Niye seçtik? Ee, güzel bir parça olduğu için seçtik <laughs> aslında. Başka hiçbir sebebi yoktu seçerken. Ben seçmiştim parçayı onu söyleyeyim. Ee, bu parçanın birkaç farklı e, icrası var. Bizim seçtiğimiz daha erken dönem kayıtlardan bir tanesi. Woody Guthrie kariyeri boyunca işte kendi parçalarını e, o dönemki siyasi konjonktüre göre sık sık gözden geçiriyor. İşte e, bizim seçtiğimiz versiyon buhran yılları. E, büyük buhran. Büyük buhran yılları. E, da ve o dönemin e, siyasi konjonktürüne e, cevap veren şekli. Bir de İkinci Dünya Savaşı sırasında gözden geçirilmiş e, şekli var. Onu da isteyen tabii e, internete girip e, hmm. bulabilir. Ama şimdi Woody Guthrie zaten çok konuştuk. Süremiz de dediğimiz gibi az. İsterseniz parçaya kulak verelim. Müzik So long, it's been good to know you. So long, been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is a blowing me home. I've got to be rolling along. I'll sing it again. Of the place that I lived on the West Texas plains. In the city of Pampa, the county of Gray. Here's what all of the people there say. Well, it's so long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you. So long, it's been good to know you dusty old dust is a blowing me home. I've got to be drifting along. Anyway, like I told you, the old dust storm hit there. These people all congregated in their little houses. And in the room in the house that I was in, there was 12 or 15 people, and while we was there, telling each other so long, it's been good to know you. Dusty old dust is uh, blowing me home, and I ain't got long to stay. I've got to be drifting along. Well, here's what happened. The telephone rang and it jumped off the wall. That was the preacher paying his call. He said, Look at the shape that the world is in. I've got to cut price on salvation and sin. So long, been good to know you. So long, it's been good to know you so long. It's been good to know you. This dusty old dust is a driving me home, and I've gotta be drifting along. The church houses were jammed and packed. People was set from front to the back. It was so dusty, the preacher couldn't read his text. So he folded his specs and he took up collection. Said, So long, it's been good to know you. So long, been good to know you. So long, it's been good to know you. This dusty old dust is a rolling me home. Gotta be drifting did you people do then? What happened <laughs> to your, your folks, your, your relatives and neighbors and acquaintances and people like you all through that country from Panhandle to Nebraska? Well, Alan, they uh, didn't know what to do. They sat around and talked there for weeks and weeks hated to give up what they'd worked there for for 50 years and been born and raised on and had their kids on and their kids had been born and raised and married on and had their kids on this land they didn't know just exactly what to do but they couldn't pay their debts they owed the bankers 3500 $4000 on a combine harvester $1,100 on the tractor. They owed him a year's fuel bill, which always amounted to several hundred dollars. They owed a grocery bill for about a year. They owed all kinds of bills, seed bills and everything else. When they couldn't pay them, well, naturally, they come down with a mortgage and took their land. These people didn't have but one thing to do, and that was just to get out in the middle of the road Incidentally, the 66 highway runs just about a mile north of this place that I've got in mind as I sit here and tell you this story. That name, 66, is awful famous name. It's almost as famous as the other name that they've given the 66 highway, the Will Rogers Highway. These people just got up and they bundled up their little belongings. They throwed in one or two little things they thought they'd need. They couldn't take it all because they didn't have room and they didn't have car, didn't have gasoline, didn't have the money. But anyway, they had heard about the land of California, where you sleep outdoors at night, where you work all day in the big fruit orchards. You make enough to live on and get by on and live decent on. And you work hard, work honest, and according to the handbills they pass out down in that country, supposed to have a wonderful chance to succeed in California. So they just naturally drift that way. <laughs> Here's what I call the Talking Dust Bowl Blues. Woody Guthrie'den dinledik So Long It's Been Good To Know You. Evet sırada şimdi Güven abi sen az önce söylüyordun birkaç dakika önce e, biraz geriye gitmeye başladık. Çünkü Dylan e, bu yıllarda liseden mezun olduktan sonra folk dünyasına giriyor. Folk blues dünyasına giriyor. İlk albümü kendi ismini tanıyan ilk albümü özellikle e, blues şarkıcılarının e, şarkılarının yorumlarından oluşuyor. E, Dylan'ın Blind Willie McTell'den gerçek anlamda ne kadar etkilendiğini tam olarak bilemiyoruz. Çünkü e, sık sık dile getirdiğimiz gibi hikayeler e, olduğu şekli bir de Dylan'ın anlattığı şekliyle e, olarak ikiye ayrılıyor Dylan'ın kariyerinde. Tam olarak ne kadar etkilendiğini bilmesek de Dylan'ın kariyeri içindeki en birçok eleştirmen tarafından en başarılı şarkılardan bir tanesi olarak görülen ve buna rağmen e, stüdyo albümlerinde kendine yer bulamayan Blind Willie McTell parçası aslında e, her dizenin sonunda e, kimse Blind Willie McTell kadar iyi blues söyleyemez e, diye biter. Şarkının sözlerinin geri kalanı çok e, McTell falan alakası olmamasına rağmen. E, biz de malum hal böyleyken bir tane de olsa Blind Willie McTell parçası koymasak Dylan'ı etkileyenler programına olmaz diye düşünerek ekledik. Evet şu halde Blind Willie McTell'den dinleyelim Dahlia. Lily was yellow, gamble all around. She was a gambling girl, she laid her money down. She's all I got is gone. Delia's dear mother took a trip out west. When she returned, little Delia had gone to rest. She's all I got is gone. for the moan. One I hated so bad if that child had died at home. She's all I've got is gone. Delia, Delia, how can it be? Say you love them round us and don't love me. She's all I've got is gone. Cunning heathen in my room, bringing out the silver cup. She's she's in the graveyard, may not never wake up. She's all out, Doc is gone. Brother, tie your buggy, double-seated hack. taking Dear to the cemetery, but failed to bring her back. She's all out, Doc is gone. Dear, dear, Poor oh, girl, she's gone. All I hate, she has left me all alone. She's all I got is gone. Judge said to Kenny, what that fuss about? On account of those gamblers trying to drive me out. She's all I got is gone. Kenny said to church, what may be my fine? I done told you, fool boy, you got none in none it's all I've got to go. Up on the housetop, higher than I could see, looking at those rounders, looking out to me. She's all I've got to go. So turn it, turn it, looking high, turn it, looking low, shot won't see you down with that paper called a foe. She's all I've Blind Willie McTell'den dinledik. Billie'ye Bob Dylan'ın müzikal kariyerinde e, önemli bir etkiye sahip e, Delta e, Blues e, müzisyenlerinden bir tanesiydi. Şimdi sırada e, bir başka blues müzisyeni var. E, Mississippi John Hurt. E, yine eskilere gittik ve e, Amerikan bluesunun ee, belki Rönesans'ı diyeceğimiz e, zamanların e, değerleri çok da bilinmeyen e, emekçi müzisyenlerini, emektar müzisyenlerini ziyaret etmekteyiz. Mississippi John Hurt'ten de bu programda daha önce bahsettik. Kendisinin şarkılarını çaldık. Bob Dylan üstünde özellikle Bob Dylan'ın ilk zamanlarında önemli bir etkisi olduğu biliniyor. Ee, hangi şarkıyı çalacağız ee, Mississippi John Hurt'ten bugün? Louis Collins isimli parçayı çalacağız. Miss Collins weep, Miss Collins moan to see the sunless leave his home. Angel laid him away. Angel laid him away. They laid him six feet under the clay. Angel laid him away. Kind friends, oh, ain't it hard to see poor Louis in a new graveyard. Angels laid him away. Bob shot once and Louis shot two. They shot Bo Collins, shot him through and through. Ain't Mrs. Collins weep, Mrs. Collins moan to see her sunless leave his home. Angel laid him away. Angel laid him away. They laid him six feet under the clay. Angel laid him away. When volteé Mississippi John Hurt'ten dinledik. Louis Collins, e, Mississippi John Hurt e, ya da asıl adıyla John Smith Hurt, e, blues dünyasının e, çok ilginç karakterlerinden bir tanesi. 1892-1966 yılları arasında yaşamış. Aslında bir yandan ortakçılık diyebileceğimiz işte bu e, şey e, tarlalarda çalışıp başkalarının tarlasında e, çalışıp işte ortaya çıkan ürünü paylaşmak üzere bir topraksız köylü çiftçiyken 1928 yılında OK plakları için ilk kayıtlarını yapıyor fakat bunlar tutmuyor ve kendisi çiftçiliğe geri dönüyor ee, daha sonra ta 1963 yılında bir e, blues meraklısı Tom Hoskins kendisini e, Washington DC'ye yerleşmeye ikna ediyor ve orada e, kongre kitaplığı için 1964'te kayıtlar yapıyor. böylece yeniden blues dünyasına girmiş oluyor oldukça ilerlemiş bir yaşta. 66'da da hayatını kaybediyor aslında hayatının son birkaç yılında ancak dönmüş oluyor. E, blues dünyasına buna karşın e, çok önemli izlerde bırakmış bir karakter. Evet Dylan John Hurt'le nasıl tanışıyor? Ee, Harry Smith'in derlediği American Folk Music isimli bir e, kayıt serisi var. 6 plaklık yanlış hatırlamıyorsam. Ee, toplam 84 ayrı parçadan oluşan e, bu seriyi bir arkadaşına üniversite yıllarında Altı abi senin programdan önce e, tanımladığın yeni tabirle Dylan'lıyor. <laughs> e, Baya hatta kalk, gidelim. Tehditlik falan oluyor sonrasında geri vermesi için ama veriyor mu tam olarak bilemiyoruz. Hepsini vermemiş galiba aldığı plakların ama e, iyi bir amaca hizmet etmiş. E, kendisi John Hurt sayesinde bize güzel eserler vermiş diye insanlığa <laughs> hizmet diyelim. Mississippi John Hurt'ten Louis Collins'i dinledikten sonra sırada e, bu akşamki seçkinin son e, şarkısı var. Kind Hearted Woman Blues. Bu Bob Dylan'ın da Gaslight Cafe'deki e, müzisyenlik zamanlarında yer verdiği, söylediği bir parça. E, Robert Johnson da e, Amerikan blues müziğinin e, emektarlarından 1911 doğumlu. E, bu şarkıyı da aslında e, o zamanlar e, pek ünlü olan e, Amos Easton isimli Bumblebee Slim diye bilinen bir müzisyenin yazmış olduğu Cruel Hearted Woman Blues'a e, bir tür cevap olarak yazıyor. Zalim kalpli kadın bluzu e, yerine Robert Johnson e, iyi kalpli kadın bluzu e, şeklinde bir e, beste yapmış. E, Bob Dylan'ın e, Kind Acted Woman Blues icrasını daha önce çalmıştık bu programda. Şimdi Robert Johnson'ın e, özgün icrasıyla dinliyoruz. Kind Acted Woman Blues. anything that's worth for me. Robert Johnson'dan dedik. Kind Hearted Woman Blues. Um, programın artık sonlarındayız. Belki Robert Johnson hakkında bir iki ufak söz daha söyleyebiliriz. O kadar vaktimiz var. Çok önemli bir sanatçı tabii ki. Ee, özellikle e, 20. yüzyılın ikinci yarısındaki bu beyaz e, gitaristler arasında e, çok meşhur. Gitar tekniği dolayısıyla Eric Clapton bunların en meşhuru Robert Johnson'a etkilenenler arasında. E, hatta Eric Clapton'ın ağır bir takıntısı var Robert evet. Johnson'a. Deniyor ki ilk tanıştığı herkese Robert Johnson hakkında ne düşünüyorsun diye ilk, ilk sözü o olurmuş. O da ilginç çünkü siyahlar arasında aslında Robert Johnson o kadar meşhur değil hatta e, çok daha az biliniyor. Yani blues'un e, babası denildiği zaman Muddy Waters, B.B. King bunlar çok daha gündemde siyahlar arasında Amerika'da ama e, Robert Johnson daha çok beyaz arasında meşhur. Bu tabii Robert Johnson'ın e, ne kadar iyi bir müzisyen olduğunu herhangi bir e, hale getiren bir durum değil ama sadece ilginç bir e, bilgi. Değil ama muhatabı Robert Johnson mı o da kim derse Eric Clapton peki size iyi günler alasmaldık deyip o kişiyle bir daha hiç konuşmazmış. Ö öyle bir efsanesi vardır. Eric de garip biri biraz zaten yani. Peki şu halde bir de Keith Richards'tan şey yapayım. Ee, Eric Clapton Keith Richards'a ee, Robert Johnson dinletiyor. Hiç Keith Richards duymamış. Demek ki alasmaldık deyip ona e, gitmiyor. Ee, Keith Richards diyor ki ya öndeki gitar çalan çok iyi ama arkadaki ikinci gitar da şahane diyor. Halbuki iki, iki gitar falan yok ortada. Ben bunun efsane oldu. Şehir efsanesi te, olduğuna inanıyorum bu hikayenin. Olsun güzel. Şehir efsaneleri güzel, iyidir. Peki. Peki. Peki bu şehir efsanesiyle geldik. Evet bu akşamki programımızı galiba noktalamamız gerekiyor. Ee, bir özel e, seçki yaptık. Özel programlarımızdan bir tanesiydi. Ee, Bob Dylan'a ilham veren ve Bob Dylan'dan ilham alan müzisyenler seçkisiydi. Gelecek hafta yeniden kronolojik sıradaki e, olağan program sıramıza geri dönmüş olacağız. E, bize yardımcı olan e, teknik masadaki arkadaşımız Batu Çetinkaya'ya ve bu haftaki program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Twitter'dan e, programla ilgili duyuruları zamanlar değişirken ya da Dylan Altıra Açık Radyo etiketleriyle takip edebilirsiniz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar değişirken shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw them leave and he says and he stops.